50 languages. 88. 88. Passer des mots d'eau 2. Passer des mots d'eau 2. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. Mon fils ne voulait pas jouer à la poupée. Ma fille ne voulait pas jouer au football. Ma fille ne voulait pas jouer au football. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. Ma femme ne voulait pas jouer avec moi aux échecs. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. Mes enfants ne voulaient pas faire de promenade. Ils ne voulait pas ranger la chambre. Ils ne voulait pas ranger la chambre. Ils ne voulait pas aller au lit. Ils ne voulait pas aller au lit. Ils n'avaient pas le droit de manger de glace. Il n'avait pas le droit de manger de glace. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. Il n'avait pas le droit de manger de chocolat. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. Il n'avait pas le droit de manger de bonbons. Je pouvais me souhaiter quelque chose. Je pouvais me souhaiter quelque chose. Je pouvais m'acheter une robe. Je pouvais m'acheter une robe. Je pouvais prendre un praliné. Je pouvais prendre un praliné. Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion Est-ce que tu pouvais fumer dans l'avion Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital Est-ce que tu pouvais boire de la bière à l'hôpital Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel Est-ce que tu pouvais amener le chien à l'hôtel Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. Pendant les vacances, les enfants avaient la permission de rester longtemps dehors. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. Ils avaient la permission de jouer longtemps dans la cour. Ils avaient la permission de veiller tard. Ils avaient la permission de veiller tard.